vy'amashure nayo abakenyezi n'abigeme baje kurondera ubuzi mu bihugu by'abarabu ngo bitumwa n'ubukene mu miryango bavamwo ibyo bamwe niko bivuga muraje kubyumva muri ano makuru guca n'andi y'amagara tuja kubabwira ku bijyanye n'ingaruka mbi mu gihe umuntu yafashe umuti atandikiwe na muganga muganga gusa jean bosco araje kwisigura murano makuru subire ndabahe ikaze iri kubimana mu buhinga bw'ibyuma jean marie mayonga nijengeye kwashikiriza ano makuru sangwa ikaze isanganiro inama isumba ingimba ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyajyanye mu bijyanye n'indero aho bamwe mu badandaza ibikoresho by’ishure iruhande y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura uje kubaza asanga birazimbye agenda ataguze umubwiye igiciro aca yiruka ntahagarara nta n'iminota ibiri ni bamwe mu badandaza ibikoresho by'ishure ahahoze isoko nkuru ya bujumbura bavuga ko bataronka ababashorera ibyo bikoresho bakababwira ko ari kubera babigurisha amafaranga menshi abakiriya muri na misi imisi yo kugura ntibaza neza ko uje kubaza asanga birazimbye agenda ataguze yizeye ko hama bizopfunguka ngo ibe ibe ntoya uye ibintu birazimbye cyane abantu umubwiye igiciro aca yiruka ntahagarara nta n'iminota birahamara. ahamara ivyo bituma batoroherwa mu buzima bwa misi yose kuko bishika bakabura umukiriya n'umwe ku munsi mu gihe ibibanza bakoreramo babandanya babiriha ingaruka mbi ni kuri twebwe nyene batwaguze ibibanza ayo mahera ntatuzoronka hama kandi ingaruka ziraba no ku bavyeyi none amahera ko ntayahari dufise ibintu ngaha twabuze nabo tubiha wagiye uzi ko uhava uronka n'aya bisi ugaca utaha n'amaguru atanicuronse urumva one nko kuwataye umwanya no ku ruhande rw'abaguzi bashikiriza ko izimba ry'ibikoresho by'ishure rituma bataronka ivyo bagaburira imiryango yabo ubu ikaye ya sanfeye turiko turayigura igihumbi n'amajana indwi ikaye y'impapuro standard tugura igihumbi n'amajana abiri inzara ni iki dutera kubera umaze kwikura ngo amahera angana uko ukagura abana amakaye mu nyuma nayo mu rugo ikitera kubera urumva ko bizimvye cyane nta kuntu oronga icyo ugura amakaye uronge n'icyo bafungurira abana byaba bisaba ko baca uravye ubukene buri mu babyeyi aho usanga aho umuvyeyi ategerezwa kugurira abana ibikoresho ugasanga afise nk'abana batanu batandatu ndwi umunani mbere ugasanga afise n'abandi afasha mu muryango muri no misi n'ukuri n'amagorwa adasanzwe turavye ukungene biriko biragenda bagasaba leta gutorera umuti icyo kibazo kugira ibiciro by’ibikoresho vy'ishure bigabanuke leta ico twoyisaba twoyisaba yuko boraba nyene bo tugabaniriza igiciro c'amakaye kubera turagoye n'ukuri amakaye aragoye kuronga arazingiye rwose ni hamwe bazosanga bamwe abana benshi bagiye mu ibaraba kubera kubura amakaye turasabye n'ukuri leta mbyeyi idufashe n'ukuri twebwe abavyeyi bategeke abo bantu ko baraduza ibiciro kubwiwe ngo inzira yo gufata ibigwanisho si yo nyishu yo gutorera umuti n'ijyane mu banyagihugu yabishikirije kuri uwa mbere mu biganiro haye amenyesha amakuru tumukurikire twamwandikiye tuvuga tuti ibyo tubona ku rubuga ingendo tubona y'abategetsi ibiriko birakorwa bisa n'ibyatanguye igihe haba ihonyabwoko yo mu na kabiri turatanga uburorero abo bari bamaze kuyica hariya aye muri ntega imarangara ngozi ko bakanya keza kuko bijya byabaye integamarangara niyo ngwano ya mbere yatanguye guhungabanya bimwe bigaragara akarere k'ibi biyaga binini kandi ntibyigeze bihengeshenye byagumye bibandanya gushika n'uno munsi jewe ndabona yuko naho nari namaze imyaka mirongo ibiri n'ingahe hafi mirongo itatu ndi iyo hatagira ibihinduka jewe simba ndi none ko ndi ngaha nkaba mbona ashobora kuvuga kandi nkaba nzi yuko ntaha amahoro ni ukuvuga ibintu byarahindutse ibyo ndabishima ari ikintu gikomeye gikomeye cyane gikenewe kubandanya ni ugufasha umukuru w'igihugu bijya avugira mu madisikuru yiwe nta na kimwe aduhishe abivuga uko biri kandi ibyo bintu byari bikenewe muri kino gihugu icyo twamufashamo ni ngene ibiganiro by'abarundi byotunganywa kugira ngo umuntu afise icyo avuga kivuge ntarinde kujya gufata ibigwanisho nk'uko ndabyumva turafise ku isaha zitandatu zirenze ku mirongo itatu n'itanu amakuru arabandanya ubukene umuryango miryango n'imvo nyamukuru ituma abakenyezi n'abigeme b'abarundi burira indege baja mu bihugu by'abarabu kuronderayo ubuzi bishikirizwa na bamwe mu bagiyeyo bavuye muri komine n'intara ya Rumonge bikemezwa na Jeremy Bizimana mustaniro wa komine Rumonge Maître Prime Mbarubukeye arongo ishiramwe ONCT uwe Tom Frere gishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu we agaruka kumvo y'ubukene bw'akazi omehondo wayo Ikumvira ati none ngirene naho ngenda kutiza umutayi na muntu ashobora kuma Ubukene bw'imitahe n'utundi twankenerwa two mu ngo bihungabanya imiryango bigatuma bamwe mu bakenyezi n'abigeme bo muri komine Rumonge bagira uruhagarara mu mitima umuti ukaba guhitamo kuja mu bihugu barabu aho bavuga ko baronderera ubuzima kubera ubuzima ubuzima buragoye ubuzima bw'ubu akazi ni gato cyane nga mu Burundi ari yatanze ufise imisi yose umupangayi cyibaza reka ngende ngende kurondera gato ndabengene ndobaho kugira umuntu agende ni gufatana n'ukuntu ababona yuko ihari ari mbi burara uba wicaye n'umutayi wo gukoresha ugira tucuruza n'ibijumbo kabantu ufise yumvira ati none ngirene naho ngenda kutiza mutayi nta muntu ashobora kuma reka basi ngende iyo oye ndabe yuko noronka basi nakahera ku mutayi na Jeremy Bizimana musitanteri wa commune Rumonge ashimangira ko abo bakenyezi n'abigeme baja muri ibyo bihugu bashaka kwiyungunganya duha tuvyumva ko bajya mu bihugu byo hanze kwiyungunganya kurondera ubuzima hirya no hino bakavuga bati jewe ko ubuzima bwanse ngaha ndagiye kurondera wanashaka nabo usanga bafise imiryango bakavugana mu muryango n'umufasha bakumvikana bati mbega kuvuga twoyikigiye kugira ngo umuntu aronke agatike ashike hariya abandi bari kugenda hanyuma turabe ko umuryango wobaho neza kuri izo mpamvu umushingwamanza prime mbarubukeye arongoye ishyirahamwe onlct uwe ton frere rigwanya urudandazwa rw'abantu we yongera ko ibibazo bijyanye no kubura ubuzi kugaruka ruhejeje amashuri hariho imvu z'ubukene ibyo sinubwo nabiteba ko twese turabizi ko turabarundi hariho imvu z'ubushomeri ubu hari abantu benshi baheze amashuri cyane cyane abanyeshuri benshi cyane hanyuma rero ntibaronke akazi bakora hanyuma rero hariho n'ibindi twita buramatari w'intara ya cibitoke agasaba abo batwara amapikipiki gutanga ihadabu yemewe n'amategeko yanditswe mu gitabo c'amategeko vyavugiwe mu nama buramatari w'intara ya cibitoke yagirishije abanyagihugu muri komine Buganda mu rukurikirane rw'amanama mazindwi zibiri agirana n'abanyagihugu muri mu makomine agize intara ya cibitoke Alexi Ndayiragije komiseri jaji w'igipolisi mu ntara y'ibitoki ntirandekura jean claude yagiriza abatwara amapikipiki ko bagira amakosha menshi cyane cyane mu kurenza abatwara aho rero akabasaba kwisubira uko kuko ngo ubu bagiye guhana bikwiye abadereva bagira amakosa menshi gushikaho no gufungwa bafungwa amadosi agakogwa ikindi abasaba no gutanga ihadabu yemeje n'amategeko ngo barebe gutanga ibyo biturire ngo bamenye ko utanze igiturire ahanwa nk'uwacakiriye muri amatari w'intara c'ibitoki bizo kareme nabo nyene aragabisha batwara amapikipiki ko kwigenga ubuntu bagabanya amakosa kuko ngo ingingo zikomeye zigiye gufatwa ikindi naco ngo nibaze barariha amahera yemewe n'ibitabo by’amategeko ngo birinde gutanga ibyo biturire eka ngo banamenyeshe abo bapolisi baka ibiturire abatware cyangwa abajeje igipolisi mu makomine mu cibitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu kwivura gufata imiti utandikiwe na muganga ngo bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu muganga hagusa Jean Bosco asigura ko akenshi abantu babikora kubera ubukene bagatinya kuja kwa muganga kubera uburyo bitwara canke naho gasanga abandi bashaka kuyorohereza ariko rero ngo hari byinshi byonona kuko hari aho umuntu usanga yivuje umuti utari wo canke mbere akanywa urenze Francine ndiyo kubgayo birashika umuntu akiha umuti iyo yumvise ko agwaye atamerewe neza muganga gusa Jean Bosco avuga ko ukeneye umuti aheza akawugura ku mazu yabigenewe naho yose itotegerejwe gutangwa hari imiti myinshi byari bibujijwe nubwo bikorwa hari imiti bita prescription ni ukuvuga yuko umufarumasiyen cyangwa ujya bari karadandaza imiti ararekuriwe kuyitanga nk'ibinini byo kumeneka umutwe paracetamol ibinini by'ububabare nka za ibuprofene n'izindi zimwe zimwe ariko hari imiti myinshi na cyane cyane iyo mu bwoko bw'amantibiyotike iyo ntibyari bikwiriye na gato yuko umuntu ayitanga atardonanse y'umuganga umurwayi azanye uwo muganga asigura ko hari ababiterwa n'ubukene canke abandi bakigira abahinga bakivura nko mu gihugu cacu turashobora kuvuga icambere na mbere ubukene aho umuntu atinya kuja kwa muganga avuga ataza gutakaza y'amahera naye ni ikindi naco gishobora kuba kibituma turashobora kuvuga nk'umuntu atagomba kwirirwa arigoza kuja kwa muganga bavuga ati je ndumva ingwara ngwaye ndashobora kuyivura ata muganga arinze kuyimvura ikindi naco nuko gukoresha ubuhinga bwa none abantu benshi bumvise ingene bagwaye baca bavyandika kuri internet mu buhinga bwa none bakarondera umuti ushobora kubavura ico kintu umuntu umuntu yiyemeje kwivura yikwegera byinshi kuko bimugiriye ingaruka mbi nk'uko muganga gusa Jean Bosco abandanya bitubwira hariho nko kurenza igipimo umuti umuntu ashobora gufata nk'ubu wandikiwe nk'ikinini kimwe ugasanga ufashe ibinini bitatu hari gushobora kurenza igipimo mu gifaransa icyo twita sirudozaje rero imiti myinshi dukoresha irafise n'ingaruka mbi tutaba dushimye izo twita efe adverse izo efe adverse nazo umuganga aba yaravyigiye agerageza kugumiza doze canke igipimo c'umuti umuntu afata ku gice kanaka ikindi cya kabiri ni uko imiti imwe imwe ishobora gutera bya bindi twita kubohwa addiction ni ukuvuga yuko udashobora kubaho utawufise nubwo indwara yawe wari kurakuvura ishobora kuba yarahedze imiti imwe imwe irashobora kuboha ugasanga uguma uwukeneye iminsi yose ikindi gishika ngo ni uko n'uwo muti ushobora kuba ufata utakaza ugukora kwawo kubera ko wakoreshejwe mu buryo butari bwo nicyo twita resistance resistance ni cyane cyane kuri ya miti y'ubwoko bw'amantibiyotike imwe ivura ama ama infection iyo nayo resistance yaduka ryari yaduka iyo abantu bafata imiti nkuko bari kubavura indwara iyi n'iyi ariko iyo ndwara ugasanga ntibayifise aho notanga nk'akarorero nk'igihe umurwayi yumva afise bicurane akaca asimbira ko agafata amantibiyotike ivyo kenshi biradevelopa resistance aho umuti utakaza ugukora kwawo muganga gusa Jean Bosco ahanura abantu kuvavanura niyo ngeso yo kwivura ahubwo bagashira imbere kwegera abaganga igihe cyose bumvise kitagenda neza mu mubiri ivyo rero ngo no ruhara rwa bose haba mu kibano kubajejwe amagara y'abantu n'abafise amazu y'ubudandarizo bw'imiti amakuru yo mu makungu muyavugwa mu makungu dukubitira mu gihugu kibanyisha Repubulika ihari intwaro rusange ya Kongo aho leta yifuza kugarukana amahoro mu ntara ya Mayi Ndombe kuri uyu wa kabiri nkuko vyandikwa na radio ya Faransa RFI cegera c'umushikanganje ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano ateza gushika ku butaka bwa Kwamuf ahavugwa imishamirano hagati y'imiryango muri icyo gice hibonekeza ubukozi bw'ikibi buteye ubwoba aho imibyimba y'abantu irambaraye ku butaka mu gihe hariho iyindi mibyimba imwe yatemagujwe imipanga iyindi yicishwa amasasu mu gice kibangabanganywe naho kwa mufu eh, ahitwa Bolobo naho abantu baba ba mirongo itatu bari kubavurirwa mu bitaro bya rediba mu gihe abagira ku bihumbi bibiri bahungiye mu masengero Ninga dusozerera no makuru twe kutubashikiriza nkabasuye kubashimira mwebwe mwese mwaduteza amatwi shimirana Eric w'Imana yariko afasha mu ngabwe bw'ivyuma Jean Marie Mayonga nabashikirije ndabifurije kugira umunsi mwiza